Odur ki, etdiyimiz əməllərdə əsas məqsədimiz, əsas qayəmiz Allahı, Allahı təkləşdirmək olmalıdır. Sırf ibadətlərimizi sırf Allah üçün etməliyik. Allaha etdiyimiz ibadətlərdə heç kəsi ona tay tutmamalıdır. İstər itayəti, istər müti olmağı, istər qorxunu, istər ümid bəsləmək, istər səcdəni, istər rükunu, istər duanı, istər təvəkkülü, istərsə bütün ibadətləri Allahdan qeyrisinə yönətməliyik. Yalnız və yalnız aləmlərin Rəbbi olan Allaha yönətməliyik. Sırf Allah sökməliyik bu əməllərimizi. Allah subhanətə alə biz insanları yalnız və yalnız ona ibadət etmək üçün yaratmışdır. Onu təkləşdirmək üçün yaratmışdır. Allah subhanətə alə bu, bu barədə Quran-ı kərimdə buyurur وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Yalnız mənə ibadət etmək üçün. Yəni, biraz sıxlaşın qardaşlar. Biraz sıxlaşın. Yəni Allah Subhanahu taala bu ayə vasitəsilə bildirir ki, sizi yaratmaqda əsas məqsəd Allaha ibadətdir. Allahı ibadətdə təkləşdirməkdir. İbadəti yalnız Allah üçün etməliyik. Allahdan qeyrisinə ibadətin heç bir növünü yönətmək olmaz. Həmçinin Allah Subhanahu taala peyğəmbərləri və kitabları da bizlərə məhz bunun üçün göndərmişdir ki, Allaha ibadət edək. Allahdan qeyrisinə ibadətdən çəkinək. Allahı ibadətdə təkləşdirək. Allah Subhanahu Quran-Kərimdə buyurur: "Və laqad ba'asna fi kulli ummetin rasulan an ya'budullaha və ijtanibu't-tağut." Biz hər ümmətə Allaha ibadət edin, tağutdan uzaq olun deyə elçi göndərdik. Hər bir ümmətə göndərib Allah Subhanahu taala ki, Allaha ibadət edin və şirkdən, tağutdan uzaq olun, çəkinin. Həmçinin Allah Subhanahu taala başqa bir ayədə buyurur: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Səndən əvvəl elə bir elçi göndərməmişik ki, ona məndən başqa heç bir məbud yoxdur, mənə ibadət edin deyə vəhiy etməyək. Allah subhanət hələ Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmdən öncə göndərdiyi bütün elçilərə də bildirmişdir ki, Allahdan başqa məbud yoxdur. Yalnız Allaha ibadət edin. Odur ki, biz ibadəti yalnız Allaha yönətməliyik. Yəni, ibadətdə Allahı təkləşdirməliyik. Tövhid, əziz qardaşlarım, tövhid, Allahın, Allahı təkləşdirmək, etdiyimiz əməllərin səhih olması üçün və Allah qatında qəbul olunması üçün başlıca bir əsasdır, şərtdir. Kim əməllərinin qəbul olmasını istəyirsə, Allaha şərik qoşmasın etdiyi əməlləri tövhidlə etsin, sırf Allah üçün etsin qoy. Allah subhanahu teala Quran-ı Kerimdə buyurur: "Və mə umiru illə liyabudullaha mukhlisina lehu'd-din." Halbuki onlara, insanlara, yəni dini məhz Allaha məxsus edərək ibadət etmək əmr olunmuşdur. Dini al, məhz Allaha məxsus edərək ibadət etmək əmr olunmuşdur. Etdiyimiz ibadətləri, ibadətləri məhz Allah üçün etməliyik, Allaha yönətməliyik. Əziz qardaşlarım, tövhid insanların həyatında böyük bir rolu vardır tövhidin. Tövhidin insanların həyatında böyük bir rolu vardır. Tövhid əməllərin qəbul olunması üçün şərtdir. Əgər tövhid olmazsa, əməllər batil olar, etdiyin əməllər pus olar. Ondan sonra da qiyamət gün ziyana uğrayanlardan olarsan. Odur ki, əməllərimizi xalis Allah üçün etməliyik ki, Allah subhanətə alə həmin əməlləri qəbul etsin və bizi cənnətə daxil etsin. Əgər insanın tövhidi pozularsa, onun bütün əməlləri batil olar. Bütün əməlləri batil olar. Allah subhanətə alə Quran-ı kərimdə buyurur, وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sənə və səndən əvvəlkilərə belə vəhiy olunmuşdur. Əgər şərik qoşsan, əməlin pus olacaq və mütləq ziyana uğrayanlardan olacaqsan. Baxın, həm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, həm də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmən öndəki bütün Peyğəmbərlərə vəhiy olmuşdur ki, əgər şərik qoşsanız, bütün əməlləriniz pus olacaqdır. Bütün əməlləriniz pus olacaqdır. Şirk çox təhlükəli bir əməldir. Etdiyi əməlləri, insanın bütün etdiyi əməlləri batil edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində belə buyurmuşdur. Allah təbaraka və teala belə buyurur. Mən şərik, şəriklikdən uzaqam. Mən şəriklikdən uzaqam. Kim bir əməl edər və o əməldə məndən qeyrisini mənə şərik qoşarsa, həm onu həm də etdiyi şirki tərk edərəm. Baxın, möhtəşəm hədisdir. Kim əməl edərsə, o əməldə Allaha şərik qoşarsa başqasını, Allah subhanətə həm onun əməlini həm də həmin şəxs özünü tərk edər. Həmin əməl ondan qəbul etməz. Əməl istər dua olsun, istər namaz olsun, istər oruc olsun, istər nəzir olsun, istər qurban olsun, Allahdan qeyrisinə yönələrsə, Allah subhanət hala həmin əməli qəbul etmir. Həmin şəxsi və həmin əməli tərk edir. Əziz qardaşlarım, tövhid insanın xoşbəxt yaşaması üçün başlıca bir əsasdır. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Mən amilə salihan min zəkarin aw unsa və huwa mu'minun fələnuhyiyyənəhu həyatan tayyibə və lənəciyənəhum əcrahum bi ihsani ma kanu ya'malun." Mömin olaraq yaxşı işlər iş görən kişi və qadınlara əlbəttə gözəl həyat bəxş edəcək və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə onlara mütləq onları mütləq mükafatlandıracaq. Allah Subhanahu taala bu ayədə xəbər verir ki, gözəl həyat yalnız və yalnız mömin olaraq yaxşı əməl edənlərə aiddir. Kafir olduqları halda yaxşı əməllər edənlərin o əməllərinin heç bir faydası yoxdur. Yəni, insan küfr edərsə və ya şirk edərsə, onun etdiyi yaxşılıqların heç bir faydası olmayacaqdır. Bu əməllər batil olacaqdır. Yenə başqa bir ayda Allah subhanət hələ buyurur, وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعْ هُدَيَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى Məndən sizə doğru yol göstəricisi gəldiyi zaman hər kəs mənim doğru yol göstərən bələdçimin ardınca getsə, nə yolunu azar, nə də bədbəxt olar. Allah subhanət halənin doğru yol göstərici rəhbərin ardınca gedərsinizsə, bədbəxt olmazsınız, xoşbəxt olarsınız əksinə. Kim mənim zikrimdən üz döndərsə, onun güzaranı sıxıntılı olacaq və biz qiyamət onu kör kimi hüzurumuza gətirəcəyik. Əziz qardaşlarım, tövhid sayəsində qiyamət günü Allah subhanətə alə bəndələrini cəhənnəmdən xilas edəcəkdir. Kimin tövhidi varsa, Allah subhanətə alə onu cəhənnəmdən xilas edəcəkdir. Yalnız tövhid əhli cəhənnəmdən qutaracaqdır. Kimin də şirki varsa, Allaha şəriş qoşubsa, o əbədi olaraq cəhənnəmdə qalacaqdır. Onlara orada kömək edən tapılmayacaqdır. Əbu Zər radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, bir nəfər yanıma gəlib mənə xəbər verdi və ya məni müjdələdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir nəfər deyəndə Cəbraili nəzərdə tutur. Məni müjdələdi ki, ümmətimdən Allaha şərik qoşmayıb ölən hər kəs cənnətə daxil olacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətindən Allaha şərik qoşmadan ölən hər kəs cənnətə daxil olacaqdır nə vaxtsa. Əbu Zər radiyallahu anhu deyir ki, ya Rasul, zina və oğurluq etmiş olsa belə, Peyğəmbər s.ə.v buyur, zina və oğurluq etmiş olsa belə. Əbu Zər bunu bir günahı misal olaraq gətirir. Yəni, insanın tövhidi varsa, Allaha şəriş qoşmayıb, bu halda vəfat edərsə, o biri günahlar bağışlandıqdan sonra ya cəhənnəmdə cəzasını çəkəcək, ya da ola bilsin Allah subhanət hala onu bağışlayacaq. O tövhidə görə və cənnətə daxil olacaqdır. Əks halda onun şirki varsa, Allah subhanətələ onu bağışlamayacaqdır. Çünki Allah subhanətələ ona şərik qoşanı əsla bağışlamaz. Kim Allaha şərik qoşaraq ölərsə, Allah subhanətələ onu bağışlamayacaqdır. Bağışlamayacaqdır, o deməkdir ki, onun yeri əbədi cəhənnəmdir. <coughs> Allah subhanətələ Quran-ı kərimdə eyni ləfzdə iki ayə nazil edib. Ayədə buyurur ki, İnna Allah la yəğfir ən yüşrəkə bihi və yəğfiru mə dunə zəlikə limən yəşə. Şübhəsiz ki, Allah özünə şəriş qoşulmasını bağışlamaz. Bundan başqa daha kiçik günahları isə istədiyi kimsəyə bağışlayar. Eyni ayə həm Ən-Nisa surəsinin 48-ci ayəsində, həm də Ən-Nisa surəsinin 116-cı ayəsində zikr olunur. Allah subhanətə alə söz verir ki, kim Allaha şəriş qoşarsa və bu halda vəfat edərsə, Allah subhanətələ onu əsla bağışlamayacaqdır. Və həmin şəxsin yeri əbədi qalacağı cəhənnəm olacaqdır. Bu barədə həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur ki, kim Allahdan qeyrisini Allaha tay tutub, dua edərək ölərsə, cəhənnəmə daxil olar. Allahdan qeyrisini Allaha tay tutursan, Allaha dua etdiyin kimi ona da dua edirsən. Allahdan istədiyin şeyləri ondan da istəyirsən. Halbuki o şeyləri sənə verməyə yalnız və yalnız Allah qadirdir. Allahdan ruzi istədiyi kimi gedib ölülərdən də ruzi istəyirsən. Allahdan ruzi istə Allahdan evlad istədiyin kimi ölülərdən də evlad istəyirsənsə, artıq Allah Subhanahu taala o şirki bağışlamayacaqdır. Həmin kəs əbədi olaraq cəhənnəmə vasil olacaqdır. Yəni kim Allahdan qeyrisinə dua edərsə və tövbə etmədən bu şirk üzərində də vəfat edərsə, onun yeri əbədi qalacağı cəhənnəm olacaqdır. Çünki Allah subhanət hələ tövbə olunmadığı təqdirdə şirki bağışlamır. Başqa bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir. Kim Allaha şərik qoşub ölərsə, cəhənnəmə girər. Möhtəşəm hədisdir. Şərik qoşaraq ölərsə, cəhənnəmə girər. Bu ayə və hədislər açıq aydan ona dəvət edir ki, qiyamət günü kim müşrik olduğu halda Allahla qarşılaşacaqsa, onun yeri cəhənnəm olacaq və orada əbədi qalacaqdır. Həmin kəs cəhənnəmdə nə öldürülməz ki, öldürülüb canı qurtarsın, nə onun cəhənnəmdəki olan əzabı yüngürləşdirilər ki, biraz rahatlıq tapsın və ya nə də ki, bu dünyaya qaytarlar ki, yenidən yaxşı əməllər etsin. Həmin şəxslər, cəhənnəm sakinləri, həmin müşriklər, kafirlər Allahdan diləyərək istəyəcəklər ki, Allah subhanətə onları öldürsün ki, biraz cəhənnəm əzabından qurtarsınlar. Lakin onlara cavab gəlməyəcəkdir. Yenə Allahdan diləyəcəklər ki, Allah subhanətə alə onların əzabını yüngüləşdirsin ki, onlar biraz rahatlıq tapsınlar. Yenə cavab gəlməyəcəkdir. Və nəhayət Allahdan istəyəcəklər ki, Allah subhanətə alə onları yenidən bu həyata qaytarsınlar ki, etmədikləri yaxşı əməlləri edib cənnətə girsinlər yenə cavab gəlməyəcək.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 Orada nə öldürülməzlər ki, ölüb canları qurtarsın, nə də odun əzabı onlar üçün yüngülləşdirilər. Biz hər bir kafiri belə cəzalandırırıq. Onlar orada, orada fəryad qoparıb yalvaracaqlar. Ey Rəbbimiz, bizi buradan çıxart ki, əvvəllər etmədiyimiz əməlləri deyil, yaxşı əməllər edək. Onlara deyiləcəkdir. Diqqət edin, onlara nə deyiləcək? Məgər orada sizə düşünəcək kimsənin düşünə biləcəyi qədər uzun ömür vermədikmi? Düşənə, düşünə biləcək kimsənin düşünəcəyi qədər uzun ömür vermədikmi? Sizə qorxudub xəbərdar edən Peyğəmbər də gəlmişdi. Elə isə dadın əzabı, zalimlara kömək edən olmaz. Subhanallah. Allah subhanət hələ insana ömür vermişdir. 40, 50, 60 il. Bu ömür bəs eləmədim ona ki, düşünsün ki, bir, Allaha şərik qoşmaq olmaz. O ağlını 10-cu dəqiqə işlətsə, Deyək ki, yerlərin və göylərin Rəbbi olan Allaha şərik qoşmaq əsla olmaz ibadət yalnız Allaha məxsusdur. Bu qədər ömür ona bəs eləmədimi ki, düşünsün bu? Ona görə də Allah subhanətələ buyurur ki, elə isə dadın əzabı zalimlara kömək edən olmaz. Allah subhanətələ bizi müşrik olaraq ölməkdən qorusun. Amin. Bizim canımızın mühəmmin olduğumuz halda alsın. Amin. Əziz qardaşlarım, həqiqətən şirk ən böyük zülmdür. Şirk ən böyük zülmdür. Allah subhanətələ Quran kəmdə bu bayədə buyurur, وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك billah inne şirke le zulmun azim. Bir zaman Loğman öz oğluna nəsihət edərək demişdir. Oğlum Allaha şəriş koşma. Həqiqətən Allaha şəriş koşma <laughs> böyük zülümdür. Böyük zülümdür. Odur ki, Allaha şəriş koşmaqdan qorxmaq lazımdır. Etdiyimiz hər bir əmələ diqqət etməliyik ki, həmin əməlin daxilində şirk olmasın. Məbəd ibn Yasar radiyallahu anh rəvayət edir ki, mən Əbu Bəkrə Siddiqlə radiyallahu anh birlikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına gəldik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedik, dedi, ey Əbu Bəkir, şirk sizin aramızda qarışqanın yerişindən də gizlindir. Subhanallah. Şirki gör nəyə bənzədir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm? Qarışqanın yerişindən də gizlindir. Yəni, qarışqa yeridiyi zaman onu eşitmirsiniz səsini və xırdar deyə görmürsünüz ki, nə zaman gəldi. Yəni şirk də insana o cür gələ bilər, gizlindir. Qorxmaq lazımdır şirkdən. Əbu Bəkir dedi, məgər şirk Allahla yanaşı başqa bir tanrı qəbul etmək deyilmi, ya Rasulullah? Peyğəmbər salsən buyurur ki, canın əlində olanı and olsun ki, şirk qarışqanın yerişindən də gizlindir. Sənə elə bir şey öyrədilmi ki, onu dediyin zaman şirkin azı da çoxu da səndən uzaq olsun? Baxın, öyrədir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sözünə davam edib deyir. Deyir, Allahümə inni əuzi bikə ən üşrikə bikə və ənə ələmu və əstəğfirkə limə lə ələmu. Allahım, bilərəkdən sənə şəriş qoşmaqdan sənə sığınıram və bilmədən sənə şəriş qoşduğuma görə səndən bağışlanma diləyirəm. Kim bu cür dua edərsə daima Allah subhanət hələ onu şirkdən qoruyar, Allaha şəriş qoşmaqdan qoruyar. Demək, insan özü də bilmədən Allaha şəriş qoşa bilər. Odur ki, Allahdan həmişə dua edin ki, sizi şirkdən uzaq etsin. Və bu şirkə gizli şirk deyilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümməti üçün qorxduğu da elə məhz bu olmuşdur. Gizli şirk. İnsanların bilmədən etdikləri şirk. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, ümmətimdən olan bəzi qəbilələr müşriklərə qoşulmayınca və ümmətinə olan bəzi qəbilələr bütlərə ibadət etməyincə qiyamət qopmayacaqdır. Subhanallah. Peyğəmbər s.ə.v ümmətindən olan insanlar müşriklərə qoşulacaqlar. Onların etdikləri şirklər kimi şirk etməyə başlayacaqlar. Allaha asi olmağa, Allaha şəriklər qoşmaya başlayacaqlar. Həmçinin bütlərə ibadət etməyə başlayacaqlar. Hədis açıq aydın göstərir, e, hədisdən açıq aydın görünür ki, qiyamətə yaxın şirk o dərəcədə çoxalacaq ki, hətta bəzi müsəlmanlar bütlərə ibadət edəcəklər. Və bununla da dindən çıxacaqlar. Və iş o yerə gəlib çatacaq ki, dırnaqarası müsəlmanlar, dırnaqarası müsəlmanlar kafir və müşriklərin <coughs> etdiklərini addım-addım edəcəklər. Elə fikirləşəcəklər ki, din budur. Halbuki o kafirlərin və müşriklərin etdikləri əməllərdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində demişdir, mənim ümmətim özlərindən əvvəlki ümmətlərin yolunu tutub, qarış-qarış Əreş, əreş getməyincə qiyamət qopmayacaqdır. Qiyamət qopmayacaqdır. Sahabələr soruşdular, ya Rasulullah, Farslar və Rumlar kimi millətləri qəst edirsən, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, onlardan başqa kim ola bilər? Yəni, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, ümmətindən artıq qiyamətə yaxın insanlar olacaq, müşriklərin etdiklərini addım-addım edəcəklər. Əziz qardaşlarım, şirk çox təhlükəli bir əməldir. Şirkdən çalışmaq lazımdır ki, uzaq olan. Şirkin iki növü vardır. Misal onu da nəzərinizə çatdırın. Böyük və kiçik şirk. Onların həm hökmləri, həm də tərifləri müxtəlifdir. Böyük şirk həm rububiyyətdə, həm üluhiyyətdə, həm də ad və sifətlərdə Allahla yanaşı başqa bir tanrı qəbul edib, ona Allaha ibadət etdiyin kimi ibadət etməyə deyir. Bu növ şirk insanı İslamdan çıxarır və əməlləri batil edir. Və əgər Allaha şəriş qoşan adam bu vəziyyətdə ölərsə, əbədi olaraq cəhənnəmdə qalacaq və orada nə öləcək, nə də əzabı yüngüləşəcəkdir. Allah bizi qorusun. Böyük şirk dörd növdür. Onları qeyd edək. Böyük şirkin ən qarşıca birinci növü duada olan şirkdir. Duada şirkdir. Belə ki, dua ibadətin ən böyük növlərindəndir hətta ibadətin özəyi sayılır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur ki, dua ibadətin elə özüdür. Dua ibadətin elə özüdür. Namaz elə duadan ibarət, e, ibarətdir. Dua ibadətin özüdür. Yəni, ibadət edirəm dedikdə dua edirəm nəzərətdir. Və ya dua etsən, Allaha ibadət etmiş sayılırsan. Allah subhanətə alə Quran kəndə buyurur, Rəbbiniz dedi, mənə dua edin, mən də sizə cavab verin. Həqiqətən mənə ibadət etməyə təkəbbür göstərənlər cəhənnəmə zərir olaraq girəcəklər. Subhanallah, möhtəşəm ayədir. Allah subhanətə alə ayənin birinci hissəsində buyurur ki, mənə dua edin, sizə cavab verin. İkinci hissəsində isə buyurur ki, mənə ibadət etməyə təkəbbür göstərənlər cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Birinci hissədə dua dedi, ikinci hissədə duanı ibadət adlandırdı. Allah subhanətə alə. Deməli, dua ibadətdir. Həmin ibadəti Allahdan qeyrisinə sərf etmək, Allaha şəriş qoşmaq sayılır. Əgər duanın ibadət olması məlumdursa, deməli ondan, onu Allahdan başqasına etmək də şirk sayılır. Peyğəmbərlərə, övliyalara, mələklərə, qəbirlərə və digər məxluqlara dua edən kəs müşrik və kafir hesab olunur Allah qatında. Allah subhanətə alə Quran kəndə buyurur, kim Allahla yanaşı, haqqında özünün heç bir dəlili olmadığı başqa bir məbuda ibadət edərsə, onun cəzasını Rəbbi özü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, kafirlər nicat tapmazlar. Allahdan qeyrisinə dua etməyin şirk olmasına dair başqa bir dəlil Uca Allahın bu ayəsidir. Allah subhanət hala buyurur, onlar cəmiyə mindikləri zaman müşriklərdən söhbət gedir. Onlar cəmiyə mindikləri zaman dini yalnız Allaha məxsus edərək ona yalvarırlar. Allah onları xilas edib quruya çıxararkən, çıxaran kimi yenə də ona şərik qoşurlar. Müşriklərin halına baxın. Dənizdə olduqları zaman, fırtına olduğu zaman, çətinliyə düşdükdə Allaha yalvarıb, Allaha dua edirlər. Elə ki, sahilə çıxadır Allah subhanətə alə, yenə başlayırlar Allahdan qeyrisinə dua etməyə və onları Allaha şərik qoşmağa. Allah subhanətə alə onları müşrik adlandırır. Əgər müşriklər çətin vəziyyətdə Allahı yada salır, Allaha dua edirlərsə, Firavan anlarında isə Allahdan qeyrisinə dua edirlərsə, Allah buna görə onlara cəhənnəm əzabını əbədi olaraq verirsə, bəs həm çətin vəziyyətində, həm də Firavun vəziyyətində Allaha dua, Allahdan qeyrisinə dua edənlərin görən halı necə olacaq? Onlardan da beytər olacaqdır. Bu ayədə, bu ayədə Allah Subhanahu müşriklərin xoş günlərində Allaha Allaha şərik qoşduqlarının və Bəla halında isə Allaha, Allahdan qeyrisinə dua etdiklərini xatırladır. Ölür şirkin ikinci növü isə niyyətdə, istəkdə və qəstdə edilən şirkdir. Niyyətində edilən şirkdir insanın. Bu da insanın etdiyi əməlləri Allahın üzü xatirinə və axirəti qazanmaq üçün yox, münafiqlər kimi dünyanı əldə etmək, özünü göstərmək və şan-şöhrət qazanmaq naminə etməsidir. Bunu da etmək böyük şirk sayılır. Böyük şirkin üçüncü növü isə itayətdə olan şirkdir. Kim İslama zidd olduğunu bilərək, halal olanları haram, haramları isə halal edənlərə bu işdə tabi olarsa, onların həqiqətən bunu etməyə salahiyyətinin çatdığını və onlara həm özünün, həm də başqalarının itaat etməsinin icazəli olduğunu etiqad edərsə, həmin şəxs böyük şirklə Allaha şərik qoşmuş olur. Yəni, kim etiqad etsə ki, filan kəs halalı halal etməyə və halalı haramı da halal halalı haram, haramı da halal etməyə səlahiyyəti var və buna itaət etmək lazımdır. Artıq o Allaha şərik qoşmuş sayılır. Həmin şəxs Allaha şərik qoşmuş sayılır. sayılır. Dördüncü növ isə məhəbbətdə olan şirkdir. Burada ehtiram göstərməyi, təzim etməyi, zəlil və mütü olmağı vacib edən ibadətlərdə olan məhəbbət nəzərdə tutulur ki, bu da yalnız və yalnız Allaha sərf edilməlidir. Bu məhəbbəti insan Allahdan qeyrisinə bəsəlikdə böyük şirk və Allaha şərik qoşmuş sayılır. Şirkin ikinci növü isə kiçik şirkdir. Böyük şirki aparıb çıxaran, onun baş verməsi üçün vasitə olan, har belə ayələrdə və hədislərdə şirk adlanan, lakin böyük şirkin dərəsinə çatmayan əməllər və deyilən sözlər qəsd olunur burada. Bunu edən şəxsin aqibəti böyük günah sahibətinin aqibəti kimi Allahın istəyinə bağlıdır. Allah subhanət hələ istəsə onu bağışlar, istəsə isə cəhənnəm azabı ilə cəza verər. Böyük şirklə kiçik şirkin arasında olan bəzi fərqlər vardır ki, onları da qeyd edək. Böyük şirk, böyük şirki Allah subhanət hələ tövbə vasitəsi ilə bağışlayır. Kiçik şirk isə Allah subhanət hələ istəyinə bağlıdır. Tövbə etməsə istəsə bağışlar, istəsə də cəhənnəm əzabı verir. Böyük şirk bütün əməlləri batil edir. Kiçik şirk isə yalnız içərisində olduğu əməli batil edir. Böyük şirk insanı İslam ümmətindən çıxarır, kiçik şirk isə insanı İslamdan çıxarmır. Böyük şirk sahibi əbədi olaraq cəhənnəmdə qalacaq və cəhənnəmdən cənnətdən məhrum olacaq. Kiçik şirk sahibi isə digər günahlar, e, kiçik şirk edən şəxs də digər günahları edən hökmündə sayılır. Allah subhanət hala istəyirəm ki, Allah subhanət hala bizi şirkdən və şirk əhlindən qorusun. Amin. Aqulu qavli həzə və əstəğfirullahın azimən cəlilə li və ləkum nisəl müminən min kulzən və əstəğfiru və tuğ iləyh innəhu huvəl qafuru rəhim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعلموا رحمكم الله ان احسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار.